Egunan bai zuri eta entzuleak, zu erdi elaborari baitzira, behar bagauzak ikasiko ditutzu, hala ere, ondoko erreportaiarekin, badakizu ardi hilien biltzeko sasoina dela, kauzoak asteko bere itzulia eginen du ondoko astean, idauze mendin kokatzen da kooperatifa, haratiz aniz eta Jean-Baptist posulurekin mintzatu, aniz gauza ikasi dazkit, eta laborarieri ere dei eginen du, ardi ire garbiagoa forni dezaten. Hori biziki importanta baita errezikatzearen zat. Guazen beraz, egan eh, bezala, ireuze mentiretorei. Ardiak lerro, lerro, mendi maldan Eta kauzuko Jean-Baptiste Pochulu, egunon? Egunon. Egunon kauzok baditu hainitz lan arlo desberdin, ordean bepiskatu joitara zi noiz sortu zen enpresa eta ze helburuarekin ba? Bon, ordean kauzoak badixi urte zumei gora bera, hiruetan hori urte sortu idela. Eta hain mementuetan aktivitate principalena iliain merkatia xon. Ordean iliak nik luzaz donian uharta bildutxit. Inxospe zenak bazitxin aterbe haundiak, eta han iten zizien ilia triatzen, zen, garbitzen, eta matalazak egiten. Eta, bon, behiz ba, egan, gure ilia kalitate tipikoa oso. Eta ordean uh, eh, matalazak zizien egio hakasta hondik. Aterbiak sehartu txu, tresnak eba, eta tresnak ez zitsun egio erreglan artean izan duzu ilia krizare eta uzina hua zerratu oso. Ordean, bon, kooperatifak bat isi, apepre sortzi hon bat laborari hilia saltzen daukutenak. Eta sortzi hoitan, beha isi jakin, departamentia madiela bost ardiagaza, batxu burgoriak, guetxen representatzen dizu, apepre berremontona hile. jo batxu buru beltzak, hek eh, latanoi bat tona ile, batxu biarnesak egun eh, taberoi bat tona ile, eta haragikoak eta lakonak beste hoita hamar bat tona iten dese. Jo, behaisi jakin, eh, bost ardi agaza difent horik, hiliare ez dutela kalitate berekoa, ordean oai, hoi behaisi hamoaz urte, idauzen inatu la aterbiak, eta hile horik uh, eh, agazakal denak uh, behesten txio. Eta kategoria bezen bat, uh, zer hiten dixio apar, pasatzean kentzen txio jatze eta lasto, eta balin badira moste egunean uh, doma xuna, ni jendek ez dixie bate batek asoiten, eta uh, ordean biziki hile miltzen dixio, eta damugarri gari oso, Hortzatea gitzu, mehama anitzi lehin pubelati hortzia lanak bali baitu eta dian eh, bai supresat, eta hortan iten txio, lau egun talatan hoi, kiloko balak. Eta gure elana hortan fini oso. Jo, di lahamoz bat urteu, Portugaleat uh, merkatu enterezgarria. Eta memento hartan, uh, bagen dixin hile martxan taundiat, bazitina lau egun balangile, eta moketa itentzisin iten Eta egun, denek dakiun bezala, moketak txigi joak asta, egordean eh, ez ginak isun gu egin gehiago zein, sustuz buru beltzen hilia, eta ordean eh, pentsaketa izanik, eta pentsatu isu behar dira izolamendia merkatia xutik ezari. Eta behar dautsu da juntean, ez dela eh, denek dakikun bezala izolamendian bau biziki biziki mota, ba esi jakin egun eh, egu haekin egiten dutela izolamendia. Etxi seo hori hiliain balioa, baina gauza desienteraz gahia, gue izolamendean erdi apresiotan iten dixi, ordean aminat eh, gue merkatia arrastatzen dixi, baina bon. Ostealean izan gitxo uzina atipiaten ikusten nolo honen, nun hitam ere izolamendia, eta hango zuzen daria, zehok martxatuko dela, eta etxio, ono aurten eta heldun aurtean e, departamentuko hiliak oro aurten hozan empleatuko, baina zeu hor duxo, martxatuko dela egun batez. Oden hangi, handi gingito xo, bon, espantxa handiarekin. Jean-Baptiste, bai, eh, preseski ardiak desberdinak dira, arraza desberdinekoak, ileak ere desberdina dute, ile bako txak badu bere, eh, bere kalitatea pentsu dut? Eta ordean uh, buru hua, ile xuria deitzen dixio, ono, ahiatzen gitzu saltzea, hua, angletera joan dixio egun, ez da gixio ono izaztio, xuxen ez da gixio zeiten duten haikin, gio, ba usu, biahnesen ilia, hori ile xuria usu, baina anglesek hua bizik imaite isie, fi, fino usu ile hua, eta hunkitare agirixi ez dela, eta, bon, hua, hak ba isi bizik ahakasta. Iba oso buru beltzena, hua, hua ez dakizu, noa despeit, uh, hortakotz, aniz laborarik, uh, errazten eixie, sustuz, mendian eh, ardiak mozten eta guk pasatzen ginen elikita jausteko bidea urgunei baita ordean erratzen dixie. Ian urtean hasik, uh, kasik suriain presioa apatzen dixu guai, eta ordean uh, espantxa hondia isu izolamendean hortaik ezagiko dugula eta martxatuko dela. Jo beste haragikunak eta lakonena, hua hile fina ditzen dixu, hak ba isia hakasta eta ono haikin iten dixie. Hala, izolamenduan behar ba eh, bere eh, gerua txemanen duela, ardi hileak, zinez esperantza duzi hortan? Esperantza ba isu, zelbu behar jakin, gazteatek etxe behia ditun dihilaik, uh, bon, deia lurra osten dira edo zein herritan, uh, izi kapitala haixi lurra ine osteko, gio etxia dene bak iso zuma kostatzen den, eta ahriatzen delaik izolazio nien itea, eta gaixo gaztek, e, sosatxi edo fini, eta ordean nahi isi zaitez ahi, eta merkeneat, gauza merkena ezatzen dixik, eta ordean batxu egurazkan pore, beste izolamendu suazte atzu, gu hilain erdia preziotan baitira. Ordean, uh, bon... Uh, behar dira jendea be, behar bat konsientizatu, e, reziklatua den gauza bat dela, importanta da ere hori? Ui, me artean uh, gio gue holoneko zuzenarek ahan dako hain dako prezioa bigarren zerian dela, me, jale nikatzen maitan desit, uh, urte batetik besterat, ez dugula, enetako prezioak egiten gitsi arrastatzen desi, merkatu hori, eh? Nik atzumaiten desi, ez dugula jauzi handia egiten eh, urte batetik besterat. Bena, bo, esperantxa behiratzen desi bo. Ardiak lerro, lerro, mendi maldan doatzi. gorko itzalean emankizunean zurekin marrenez, kauzua kooperatifa ipatzen dugula eta bereziki ardi hilien bilketa. Jamatiz baptiste ipatzen zinuen, iliak somitaliz biziki zikina, biltzen ba. zinutena, eta erretzea bortxatea zinez dela, ala ere laborerek bon, behar lukete pixkat, kasuman nola egiten alda ora, ar, eh, ardia garbiago biltzeko? Bon, uh, denek bazak isu, guai, eh, ardien mozteko laborariak uh, ardi mozilak ekarazten txi, helduz duzu presan, eta lanak da eixe fite fiteain eta bon, akor nosu, ilia etxu biziki Ordean, uh, jendeak lana nola nahi gaitan desi, eta jo, ezin sin etxe hau iliak ze lana adien jatze eta lasto eta hori behatxu denak eskuzken du. Eta damugarri hau eta guaztien egin biziki hile pubera diotzen desio lanak egio balio baito. Zuek duzu lan hori egiten prezeski ba. garbitze hori? Guk hemen iten du eta beste lagun batekin idau zen, eta prezan pasatu hain zin, eta prezatu ondoan hileak joan dira, edo Portugaleat, edo Angleterat, edo Hortan presa horiek tinkatzen dute hilea hori da nola aurkezten da. Bala bidetan? Eta, no, bala rektanglo, ah, bai. ez da gizu nola ertan den. Ah, bai. <laughs> presa, animalea duxu eta apopre berreun eta berreita mahardin hilea ezartzen bala, bala bako Tinkatu ikzomat egiten du bala horrek? Tinkatu egiten dixi metrat eta hogoi luze, berreita beste metra eta largo, eta hiruetan hogei eh, lodi izan desi. Abo, eta hor, berreun bat ardien hileak bat ia? Ba, ba, ba, berreun eta berreuta amare, eta hiru hune, zumeit argi agazetaik, eh, sartzen desi, apresa eh, biziki hamundi hau oso eta indar hamundiko tresna hau eta leku gugitan, sartzen zu, ardien hamundi nilea, ba. Egan duzu, uh, Jean-Baptiste, badirela ardi, uh, eh, ile ardi mota desberdinak, guti patua dela, baina eh, ez da berdin pagatua, izan dain uh, ardi buru beltza, uh, lakona, edo ez da berdin patua laborariari egan nahi dut. Eta igan urte hartio buru beltza, etxion, teos ez genesien pakatzen. Laborariak doia, doia, bil ekitarat ekatzeko gazoira entxarri egiten zesien eta guai eh, izolamendu hori ekin, eh, igan urtean eh, edo zoin ardi buru beltzen hiliak, xuliak bezen ontsa paratu txio. Aukten bezala partitia getxo, 0 euro hita bos pakatzia idauzea dekar hike, hile ederrak. Ile edirak eta somat behar da, somat patua kiloa kundatzen? Kiloa, ba, uh, leheno sos, uh, ehun eta berroita marlia egiten isi apepresa. Eta buru beltzena, E, sotxeak beti ehulia inguru hori iten, iten desi. Eta lakonena, eta lakonena hua 0 euro zenkanta, eta haragikuena hua ono kario 80, 0,80. Bena kalitatea, epi ahak hori txu atzu, azken bi erran horik ahak asta hondia betute. Hori da, gertatzu zautzi errefusatzea, ilea, be preseski erten duzu, zomitaldiz, erretzen duzela, zubelatzikin baita, Hori ez izte hain ortara joan sekulan laborari batzikin? Ez, bon, ba uh, dene ba, badak isi, nola pasatzen, den hile biltzia, laborariak ekatzen txiliak zakietan, eta sustuz laborariak balin badaki ez dira kalitate huneko hilea, eta nalau txut guntza diela, ozien kanpotik etxiu deuze ikusten. Eta zomeit aldi ikusten badu zakiak biziki pisiak edo egan haisi, laborariak ardiek bustik moztiat zitila. Eta, bon, zomitaldi ez den behia eskasea, mena denak biltzen txu, bon, kopatifa hoxu, eta, bon. Ados, ah, ordean zomitaldi, eh, trenpan den hile hori ez da baliagarri ere? Dependitzen dixi, hartako mozle urte guziz gaiten dixi, eta ardiak bustiak mozte matuzi, ekakitzi esusenka idauzea, eta argunt heatzen badira salbatzen haltsio. Ah. Me hilat egiten bada zortzi egun zaku batean fini usu, hilia behotzen dozu eta mutzitzen eta hua, hua, hua pobela da horreitzeko usu. Eta damuga usu, bat usu sasoiak, aste guzia euria eta ezpeita erretz ardien suko moztia. Baina, bon, suberotarrek ta, suberot hartzen txia hiliak susenka, baina gazitik edo espeletatik, eh, bazak biziki urrun eta ordean, bon, jendek... Eh, ez, dute funtsik hartzen, eh? ez ez txie funtsikatzen ez. Behar dute, eh, kontzientzia hartu, preseski, be, ba dela, bigarren bizi bat hile horren eta eh, ala zerbait egiten aldela, hola inguramenare begira ere, eh? Ba, ba, ba, hori, eta espeantz, ba, isi zumait urte ertan duela, eta gue helburia oso, hemen urte zumait gora bera, labore, gue sedeik handien oso, laborariak ardi moestia paka dezan, ilea Ez gitzu ahont izan gitu bai ebon ugu, no? Ordean, uh, eh, etxu galtzen. Prezeski erten duzu, eh? behar ba foroko edo di kolaborerek ez dira baita ezpada unara ino diten, idau zementirat, baina ziak bilketak egiten ditutxe joiten ziste errietara? Voilà, ordean, heldun hastia mezela, hasten gitzu, hastezken dia mezela, xara, espereta, banka, baigorri, izpura hain iza, horik astezkenian. Oste unian iten desu azpahne, lekohne, isahi, ahmendaitze burunze. Eta ostialean azken eguna, dona behauze, dona paleo, uharte eta dona esti. Hala, hori iek onduko astean eh? ba, uh, eh, ba. ustailaren hamak, uh, eh, eta hamabian, hastezken hostegun eta hostialetan, voilà. um, beste naz, zer erraiten alda, deitzen aldute hemen ere, behar Eta, ba? bo, normalki, ukanat isi, hori denek, eh? Baina, uktoz izatzen dut, so, somaiten ahazten ahast, Ordean nahi baute berriako hiazi edo iratien bidez, uh, uste isit denek, denek jakiten dutela, noiz den uh, irebiltzia edo... Ez badira batek urantean, deit ezala bihoilat eta hemen bat esu sekretario xahmantak. Horro itaraziko dugu uh, numeroa eta behar da uh, ebe izolamenduan hasi nahi duten enpresalari gaztek ere, ikerketa egiten aldute, nola baliatu hori uh, ze geroa ukaiten alduen. Ba. Horrek, ordean zenbakia behar barro itarazi, Jean-Baptiste? Ba, ordean... 0 bost berroita hemetzi, hoita sortzi, hamasei 07. Ordean, eh, nahi baduzte, nahi bali maute zerbeiakin, eh, xeetasunak oro ukarantizie numero hortan. Ebe bizikuntza, milesker hasteko eta be ondoko egunak hartio, barne kaldean berba milesker. Oui, milesker, katiarin. Milesker, <laughs> Halen zuleak sietasun guziak baditutzie eta marrein ez ez dakite usaiak ez lasterka hilzia. Ardien gihiletik sortut bizkaratoik dielaik zaleagu, seuraski joaiten dira ez dakit. Proposatzen dut zutzieri ere entzuleak ardien gihiletik ebilkiden xakuraren biziaren zati baten entzutea mister xaguak gurekin. Entzun arte? Entzun arte? txikirik ez bitukirik, ez Egan dut ez ez ez ez ez ez ez Kalmatzen duk baina Agari serioski Oraino lana bada Nahi badugu Nahi badugu irabazi Baina zer egiten du gaizoa Ez utoi hain laster eskapa